ikiganiro giha akajyo n'akanya barundi bari hanze y'igihugu kugira nabo bagire icyo baterera mu kubaka kino gihugu cyabo cy'amavukiro muti rero uno munsi tubayagira ku byerekeye iki uno munsi tugaruka ku mubano ubereye mu banyepolitike eh, n'ahandi mu ntumbero yo kwitabira amatora meza amatora abereye ya bibiri na mirongo ibiri na kane umutumire turi kumwe reka abanza twidondore hano tubandanya cha karadiridimba aho tuza guha kanya mwebwe barundi muba hanze kugira namwe mugire ico muterereye cyane cyane mu gufasha abarundi mbere abanyepolitike muri rusangi kugira koko bitegurire amatora meza amatora azobashitsa ku iterambere Eric Uwimana niwe kumfasha mu buhinga bw'ivyuma nkuko mwavyumvise kuri micro ni medar niyo nkuru reka ariko mwe muri mu bashyigikiye uno uri ku butegetsi na cyane cyane twarawushyigikiye kuwushyigikira kuko twarabona igituma dutegerezwa kuwushyigikira mhm. kuko twarabona kata uwundi mugambi dushobora gushyigikira kuko iyo ubonye umugabo ushobora gushyigikira agashika aho ategerezwa kumushyigikira mm. eh, ubwo mwarabona yuko iyo mukoresha ingufu zanyu mwe bitari ubwoba oya twari gutsinda amatora kabisa ntimwari kuyatsinda oya mhm. none umubano uno munsi wifashe gute eh, umubano ni mwiza cyane imigambwe ibanye neza kuva hasi gushika hejuru sagashesheje rumuri namwe murabibona kandi murabyumva nta njyane ziri mu migambwe imigambwe ubu icyo ikiduhanze ni kimwe no gupanga intonde z'abazoja mu masepi amasesi eh, ibyo byose byaragiye byarabaye neza no mu masepi mwarashikiriwe yego mm. Mm. mwashikiriwe kubera kwagushigikira umugambi uri ku butegetsi oya oh, kuko tubishoboye mm. apdr ni umugambi ukomeye cyane menyesha abarundi n'abarundi kazi n'abari mu makungu ko apdr atari umugambwe woroshye ni umugambwe ushoboye kandi abasepi mm. yego turi ko dutegura mu makomine dufise icyizere ko mu makomine yose twe turaserukiwe ko abasisitwa dufise mu makomine yose mm. barabye inguvu n'ubushobozi n'ubukerebutsi dufise izo nguvu zibonekera hehe inguvu zibonekera mu madosiye tuba twatanze kuko si imigambi iyo yose ishoboye kwiperezanta mu makomine yose kandi ikwize n'ibyangombwa bikenewe mm. urabye ibyo umugusepi usaba mubona kumbure nko mu yindi migambwe bo byo bananira kuronka ibyo bisabwa hariho izo ibikwiza itazo ibikwiza nayo nyene nico gituma mu gusepi uhari uzogira selection uzocangura karaba ati aba barakwije bantu bakwije kuko udakwije ivya ibisabwa ntuja ku rutonde rw'abazohagarika ayo matora ku rwego rw'amakomini mm. Mm. mbega ubwanyu nka pederi mwumvise amatora abereye mwibaza ko ari amatora ameze gute eh, twe muri ya pederi amatora abereye ni amatora ahurikiyemo bose mhm. atawanja wangura na cyane cyane ko byatanguye kwibonekeza ko no muri sepi imigambo myinshi murabibona sagasheshwara muri barayihaye ahubwo ni myinshi ya nidoza eh, akereze yaranidoza ekereziya ekereziya ni ekereziya nitunganye iby'ijambo ry'imana ubwo n'indi migambwe mwarumvise ko yidoze iyo migambwe yidoze usanga atanze sinibaza ko kwabaye ukuyikumira mhm. ujya umugwi ujejwe gutunganya amatora ku rwego rw'igihugu harimo abahinga mhm. kuba barabye ati duhaba tuhaba hari igituma umwe mu ntara zitanu mwaronse umwe murashima muti ni sawa kandi munamuronka no mu ntara ya gitega Eh, bwa mbere na mbere hoho ubanza gushima mhm. naho bitabaye byiza cyane twari tubakeneye mu ntara zose eh, kuba bamunduhaye mu ntara hari icyo bisunze ubwo uno munsi mwe muri mu bidoga ko bataronsa baserukira mu masepi mu ntara ntitwo kwidoga cyane kuko twe turi mu barose mm. eh. mugabo muronse umwe gusa mu ntara zitanu mubona izo ari nguvu zikomeye zotuma pedere iyindi migambo yitinya canke baca bavuga ati ni kwa kundi nyene apedere ubushigikiye umugambo uri ku oya oya yerega se apedere yarose yonyene harose imigambwe igera kuri itandatu muri ngaho ikorera mu Burundi muri 34 baravye imigambwe ifise inguvu n'amatora babereye kabisa hmm. ego apedere n'umunsi nk'uko namwe mwabivuze mu umugambwe mwashigikiye n'umugambwe uri ku butegetsi kubushikako cyane gutsimbataza intwaro twarawushigikiye kugira ushikiye ku butegetsi mhm. yego yego mwavuze yuko mwebwe muravye ibyo mukora mubona yuko ibyo mwaronse kumbure mu masepi bikwiye ubu muri ko mugwanira mu masesi ariko hari imyidogo ya bamwe n'abandi twagiye turumva umubano uri kuratosekara mwebwe kuko mudashikirwa ni kubera ca gihagarara umusanzwe mufise ntitwavuze ko bikwiye mm. twavuze ati umugwisini ufise abahinga mm baravye uko bapanga intonde Mhm. ibyo baduhaye babonye ko ari byo twategerezwa kuronka iyo yindi abona bo bariko baridoga ni bareme usanga batanze ibidakwiye cyane bazoronka mu masesi mu masesi ahubwo mm. nubasaba yuko abanyepolitike bagenzanje bariko baranyumviriza wokwiza intonde zisabwa mu masesi kugira baserukirwe mu makomine yose hanyuma barabe yuko babura batanze ibikwiye ibisabwa n'amategeko mm. turi ko tugaruka kuri uno mubano ubereye hagati y'abanyepolitike uno munsi mwavuze yuko ntanzirikirasha muri make ihari kabisa mm. hano murabye mwebwe nka mwebwe imigenderanire eh, n'iyindi migambwe uh, cyangwa mu banywanyi banyu n'abanywanyi b'iyindi migambwe byo byifasha gute turetse muri mwebwe abanyepolitike eh, abanywanyi bacu n'abanywanyi b'iyindi migambwe umubano ni mwiza mhm. na cyane cyane twe ko abanawanyi bacu babitwa abanyamahoro urumva rero uri umunyamahoro ntushobora kubuza ubundi amahoro yiyita iki cyangwa kiriya ukabijegerezwa injego zibijejwe barabitunganya atangorana hmm. ni ukuvuga mwebwe uno munsi aho mugeza murabona yuko umubano ubandanya bamwiza mwiza umubano ni mwiza naho atamwunga uburi sato hmm. mugakugeza uno munsi umubano ni mwiza hmm. yego nuko rero ikiganiro ni karadiridimba murashobora kwakura kuri bibiri na kabiri bibiri na kane na gatandatu ubusa kabiri na kabiri na gatanu na gatatu na gatanu murashobora guca no kuri WhatsApp irindwi na gatandatu cyangwa itandatu na rimwe ubusa mirongo na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu ari intererano mufise ari ikibazo mubaza uno munyamabanga mukuru umugambwe akongera akaba n'umuvugizi w'umugambwe ya pederi nuko rero turi mu kiganiro karadiridimba abantu baririmbyi bati kazoza keza katwubakire hama natwe dushigikire amahoro turi tugaruka ko umubano ubereye hagati y'abanyepolitike mu ntumbero yo kwitabira amatora umutumire turi kumwe ni Elias Ndayishimiye akaba ari umunyamabanga mukuru w'umugambwe ya PDR ari nawe asanzwe anawuvugira telefone yo ziruguruye kugira namwe mugire ibyo muterera bano banyepolitike bacu mu ntumbero yo gutegura amatora meza nuko tugarutse hano muri studio mu akenshi mu kwitegurira amatora warasanga haba imvururu hagati y'ugwaruka rw'imigambwe itandukanye haraba eh, ntitwavuga ko bari kuko umurundi n'umwe ariko wasanga hari ibintu badahuriza ko mu bya politiki mwebwe uno munsi ni igiki muri kumurategura kugira koko umubano uzobandanye utsimbatara eh, uno munsi icyo dutegura icya na mbere hoho dukomeza twigisha urwaruka rwacu ukari kubana n'urwaruka rw'indi migambwe neza na cyane cyane ko guhiganwa duhiganishwa ibyiyumviro bya politiki atari guhiganishwa ingumu ibihiri oyaye mu mugambwe wa pedere urwaruka rw'iwacu na cyane cyane ko ibice mirongo irindwi ku ijana bigize umugambwe rugwaruka barafise inyigisho zikwiye akarangamutima barize baramenye ntibashobora gusotora abantu bo mu yindi migambi n'iyo babasotoye barabigirayo canke bakabishyikiriza hanyuma tugasukamo amabisi bitarare inkombe mm. mbe iyo mugiye cyane cyane mu gutanga izo nyigisho mugwaruka ni igiki mushimikira ko kugira koko ntihaze habe ingorane kuko mwatubwiye ko muri umugambi ukomeye nimba ntihenze yego ni umugambi ukomeye cyane icambere na mbere cyo dushimikira ko nuko tubereka iyo turi ko turaje tukabereka ko ivyimviro byacu vya politike bizotuma tugera kuri objective atari kurwana n'iyindi migambo mhm. eh na cyane cyane ko abanyamahoro turafise akarangamutima umunyamahoro nyamunyamahoro aragasoma akagategera akamenya ivyategerezwa kugenderako akumva akamenya projet de société y'umugambwe APDR amaze gutahura ivyo nuko iyo ahuye n'umusotora kuko umuntu yagusotoye ukamwigirayo aca kureka eh abanwanye bacu rero vraiment barigishijwe bihagije sagasheshishwa muri nturumbu munwanyi w'umugambwe APDR yasotoranye n'ubundi munwanyi w'undi mugambwe nta murabyumva namwe bw'abanyamenyeshamakuru murabizi kuko inkuru zibashyikirwa mbere na mbere komiseri atwara abapolisi mu gisagara cya bujumbura yabyifashemo neza abo bapolisi barafashwe ubu bari mu minwe y'ubutungane ariko barabazwa ibyo bakoze ubutungane ubu nibwo buri burikorera ariko nizere yuko atacu bizohindura kumbure mu kwitegura cyangwa mu gukorana n’indi migambwe mu ntumbero yo gushika kwitegura iyo ni kanto yabaye mugabo tubandanya dukora ansinerji ivyo dutegezwa gukora surtout ko abanyepolitike umwe wese abafise ivyiyumviro vyiwiwe mugabo ku mbuga nkurukana bumenyi twagiye tubona ubutumwa bwinshi bwinshi mbe mwari mwatwawe n'agashavu nk'umugambwe kuko usanga abapolisi bo bari ku kazi kabo oya abapolisi bari ku kazi n'ibyo mugabo bakoze ibyo batategetswe gukora mhm. eh, ubwo butumwa ayo marezo sosiyo nubabwira nka mwe bw'abanyemesha amakuru muraza yitondera kuko ibica ku marezo sosiyo si byo byose muzoze murahiga inkuru ivuye iyo yategerezwa kuva mhm. eh. rero n'ubutumwa twabonye buvuye muri apedere aha burya nibwo bwo bwo mhm. kandi urazi twaratanze dekararasiyo ivuga ko dushimira bamenyesha amakuru bariko baranyumviriza hmm. ikibazo cyabaye cyo guhotera umukuru w'umugambwe ubu ntikiri mu minwe ya APDR kiri mu butungane ubu uzogikenera aratelefona umuvugizi w'igipolisi cyane agende mu butungane arondera iyo dosiye bavugane bazomuha umuco w'ingene ibintu byose biriko biragenda hmm. nuko rero turi muri karadiridimba kumbure mushobora namwe kugira icyo mushikirije navuze yuko ari ikiganiro kigenewe abarundi bari hanze y'igihugu bibiri na kabiri bibiri na kane tandatu na gatandatu gusa kabiri bibiri na kabiri na gatanu na gatatu na gatanu cyangwa indi nimero mushobora kutondera kuri watsapu irindwi na gatandatu cyangwa itandatu na rimwe nuko rero turafise uri ku murongo alo alo eh, ni amahoro mwotwidondora ejewe ni jafete rojanti muri eh, narureje ni amahoro ga jafete rojanti yego eh, ni sawa sangwa ikaze muri karadiridimba yego ntamwe hmm. nuko rero turi tugaruka ku mubano ubereye hagati y'abanyepolitike mu ntumbero yo kwitegurira amatora meza ya bibiri na mirongo ibiri na gatanu akanya ni gwawe kumbure mubona ari gute abanyepolitike babandanya batsimbataza amahoro cyangwa umubano ubereye mu ntumbero yo kwitegurira amatora eh, oya ni ibintu byoroshye rwose abantu bashatse kubyumva mhm. Eh, kubera ko abarundi burya turafise akabijya turushije ibindi bihugu twebwe twebwe turabana mu eh, budasa bwacu turafise ibidutandukanya mugabo ntaguciriyemo eh, ntaguciriyemo muramutse mutumire turi kumwe yitwa ndayishimiye Elias akaba ari umunyamabanga mukuru akongera akaba n'umuvugizi w'umugambwe wa PDR unaho eh. ahari heze hari busoni ngo benshi bavuka i busoni muri kirundo na bujumbura rirare narahavukiye urumva hose ni nk'uko nari ntambikije ko iyo abantu bagenda bimukiye hmm. urumva nta biragoye ingene umuntu abifata nuko rero duga ku ijambo ari ikibazo uza kumubaza intererano yanyu birahawe ikaze uti rero abarundi ako twisangije n'agake ni intererano kubera ko ni intererano kubera ko burya eh, nk'uko nari bivuze abarundi turafise akabijya turushinze ibindi bihugu mhm. abandi baraca ngaho bakagwana bapfa ibyiyumviro bya politike kubera ibyiyumviro bya politike ni politike nyine mu rwego ntikibuza ko abantu babana mhm. twebwe rero eh, jewe nashyigikiye kijya cyiyumviro umukuru w'igihugu akunda gukoresha akazana abanyapolitike bagahurira hamwe mhm. bakaganira bavugana atera kugira ngo babone yuko ibya politiki bidashobora gutuma uh, batandukana mhm. kandi rero iyo hageze muri politiki umwe wese adefana intuzenya porogaramu uh, uh, yiwe ya politiki ingorane ikunda kuba rero ni uko hariho abanyepolitiki benshi batazi kugira ngo mu matora ntibavuge abantu bavuge ibintu bazogerako mhm. imigambi none mbe iyo migambi ukutayivuga birashobora gutuma haba imvururu hagati y'abanyepolitiki utayivuze abantu ntibamenya icyo umaze hmm. ntibaronka eh, ingene bakwevariwa bavuga bati none nk'umuntu avuga ngo jewe umugambi wanjye n'amahoro amahoro hmm. n'umutekano uyagira ku gute reka n'ikibazo kiba kiri hmm. eh, um, umugambi wanjye n’iterambere bose n’iterambere mugabo ugomba kuvuga ati iterambere ry'iwanje kuva i bugarama kugera i bujumbura nzosubiramo iryo barabara rigenderemo imiduga mu mabarabara ane atumbereye nawe uba uvuze ikintu cyumvikana ukavuga uti kuva igitega kugira ubujumbura nta capa gihari Hmm. ukaraba akanovera k'iyo porogaramu kakabura hmm, turi ko tugaruka ku mubano ubereye mu ntumbero yo kwitegura amatora mbe urabye muri kahise za imvururu wasanga ziba uno munsi kugira ziveho mubona ari igikico koko ni abantu bicara bakaganira kenshi bakunda guca kugwaruka hmm. nibahe akazi ugwaruka kandi ubu ndabona yuko ruronse igikorwa rukora rukavuga ruti ni jewe ninaniriwe mbe muvuze mbe muvuze ngo nibabahe akazi muba mugomba kuvuga abandi abanyepolitike tuko ko iyo iyo umaze gutsinda amatora mhm. igihugu uba gifise mu ntoki hmm. Eh, ibyo rero biri mu bintu byotuma mhm. akajagari kabura kuko umuntu wese azuba ari yokipe no gukora akazi ako kajagari wasanga kenshi ari ubusomborotso nk'uko mubivuze bivanye n'ugwaruka bamwe kumva ngo baturira n'irimi amadarapo ibyapa by'imigambwe abandi ibiki n'ibiki kandi akenshi ugasanga ni nk'imigambwe ibiri cyangwa itatu ubona kwishamiranye uno munsi kugira birangire uruhara rw'iyindi migambwe n'uruwe ni bya biganiro bya biganiro osiyonta ni ukuvuga yuko umaze kumva ikintu abantu banuganuga mhm. bati iki kintu ntikimeze neza tugirisha inama ya ya migambwe mhm. bati jewe e, iki kintu mukivuga gutya na gutya na gutya na gutya none shaka tukiganire iyo nama igirishwe n'abandi igirishwa n'abarongoye igihugu mm. Eh, aho ni mu eh, burundi mm, aho ni mu burundi aho ni mu burundi ariko eh. twagiye turabona no hiyo mu bihugu muri hanze hariho abanyepolitike n'abanyamigambwe kandi tugasanga namwe muragira n'imyerekano no musaba ejo abandi mweho n'igiki none muzofasha cyane cyane nk'abarundi muba hanze kugira koko oh, amatora azobe meza cyane cyane dusezere n'imvururu mm. twebwe icya mbere turaterera ibyiyumviro tukerekana aho tubaye ingene ibintu bitunganijwe mhm. hanyuma na natone tukazana ko iwacu mu guterera mu migambi y'iterambere kugira ngo wa muntu yogiye muri ibyo bintu by'imyerekano aho bishobotse akaronka icyo akora mhm. iyi mugabo rero hariho n'iyindi ngendo itari nziza niyo abantu baba bazi yuko bo hanze babaha ibintu batabikoreye mhm. tubaha akazi bakagakora kugira ngo aho kuja muri ibyo bintu bitagira icyo bimumariye aronke igikorwa akora mugabo igikorwa navuga yuko akungoka kari impande zose mhm. ari uwukoze aronke ari utanze na aronke mm. numva yuko ari byo bikomeye cyane ntihagire uwibaza ngo umurundi wo hanze ngo azoza bazanira abahereze hanyuma ngo impano ivuye mu ijuru oya ibyo ahubwo nohamagarira abarundi baba hanze babihagarike kabisa ntihagire umurundi wo hanze avuga ati jewe ndaguhaye kuko jewe nsigaye ndi mu gihugu kandi akibagira yuko ah, icyo gihugu arimo akora ijoro n'umurango akavunika nawe rero niba ashaka guteza imbere umuntu wo mu gihugu hagati namuha akazi kamugirira nawe ubwiwe akamaro hmm. iyi nibyo akamo ku banyamigambwe muri rusange abanyamigambwe rero ubu bagomba guhaguruka barabe ikintu bashyira imbere ko ari ibiganiro hmm. kuko hariho abazi yuko ubu bashobora kugira imyiyerekano bagaturira ibintu bakagira gute ko baca baronka ibibanza ubu ngira ngo baramaze kubona yuko ibintu byahindutse abarundi ubu kubona yuko bakubaza ati wewe ugomba utumarire iki wewe utuzaniye iki kiruta iki gihari Eh, nibyo nibaze ko ntuhanure imigambwe uno munsi mhm. kuko porogaramu udashobora kwevariwa iyo iba ifise agahazi ego murakoze cyane bwana jafet rojanti mu gihugu cya norvege mubandanye muroranirwa hiyo komera komera nuko rero uwo ni Jafet Rojanti mu gihugu cya Norvège Elias mwumvise bimwe yagarutse ko arahanura n'abanyamigambwe aravuga ibijyanye n'amaporogaramu aravuga ibijyanye no kujya kugwaruka usanga ruri muri bino biriya sinzi yuko ari cyo mvuga kuri bino Jafet Rojanti ashikirije eh, na cyane cyane kuri Jafet Rojanti avuze twebwe iby'umwihariko mu mugambwe wa Peter turafize porogaramu iwacu tugendera ko irateguye sagasheshisha muri nawe mumenyesha amakuru niwe haca urahatsa tuguhe usome urabe eh, ibijyanye no kwaruka urwaruka rutagira icyo dukora n'ibyo ruca ruteza ingorane y'igihugu mhm. eh, mu burundi nizere ko ibyo bitazosubira kuhaba kuko nyine icyubahiro yarafashe yafashe ya mbere y'uko bashinga amabanki y’ugwaruka kugira urwaruka rwose rufite icyo rukora ruronke agataheruje ku kivi sagashishwa muri murabibona ugwaruka mu mihingo itandukanye bose barafise ibyo bariko barakora bose canke ni bamwe la ababishatse hmm. burya hari uwo kwanka kugira icyo akora yego hariho umuntu nawe urabibona mu kibana aho ubaye yanka kujya hamwe n'abandi mu burundi hose ruri mu makoperative naho byagiye biranka baragiye hamwe barakora hari abo byakunze n'abo byase ntera ingufu abo byase n'ubundi babandanye bahimirizwe basubire ku kivi kuko ureze amaboko ejo ukiyita umunyamugambo utari kurakora ngo uri muri politike niyo politike ntacyo izokumarira bizorangira ubuze n'ibyo mm. mugabo muvuze yuko iyo politike ataco ishobora kumarira umuntu burya umuntu aja mu migambwe kubera iki umuntu aja mu migambwe kubera ahani ivyiyumviro vyiwe abiserure mm-hmm. hanyuma ashike ku cyo yipfuza bivanye n'imbono afise we n'ubwiwe cyangwa imbono y'umuganga no simbona umuganga uragira porogaramu umuntu nawe agakurikiza iyo porogaramu mm. eh. mm. eh, Jafet Lojanti yagarutse cyane cyane ku manama akunda gushikirizwa kugira umubano ubandanye utsimbatara mbe mwebwe aho muherereye ababijejwe kuko nabo nyine bariko baratwumviriza aka ni akamu k'umuntu ari muri norvege bateye kuko twe twama twagateye iminsi yose iyo hari kidahaze mu migambi yiniriya baradutumira bakadushyira hamwe bakatwumviriza kugira ikiyumviro kigaseruka kikaje habona hanyuma tukakigira hamwe mm. kandi murabona ko ari bimwe bishobora gutuma ni kimwe mu bishobora gutuma atamvura udusubira kugaruka na cyane cyane ko iyo muri hamwe mukigira ikibazo hamwe imvura aho zari ziri muca muzizitira kuko urabye muri bihugu duhana uburere nko muri kenya ibimaze iminsi biba sinibaza ko hari habayemwo ukuja hamwe kugira bavugane nkababazwa n'uko urwaruka ariko rugiramwo cyane kandi ababitegerezwa kubigiramwo araba babitanguje hasaba ibyo guharanira byarashimishijwe nyagwaruka byarashimishije nyagwaruka mugagwa wabigiriyemwe gwishi hmm. eh, gushimishwa wabigiriyemwo wopfa uzi biri utaronegwa bikaba ubwa mbere hako birinda kugera hajya ubwo nizere yuko kajya karore ko muri kenya katoba hano kuko eh, ibyabaye hariya wari kugaruka guhakatsi kandi ibyo ruharanira bararonka ko kuzitira kurazi yuko kuva ku gushaka kw'abanyepolitike mbe mwe murafise gushaka uno munsi mwatubwiye ko mufise umuntu umwe nigiki cabuze yuko muronka abantu benshi eh nabikubwiye neza ko umugwizi seni ku rwego rw'igihugu ufise abahinga mm. bararabye icyatumye baduha umwe bo barafise igituma kuba baduhanye umwe twizera ko mu yindi migwi igiye gukurikira ako kanenge ko nimba akanenge kahabaye kazokosorwa tukaronka benshi bashoboka bivanye n'ibikorwa tugiye gutunganya na cyane cyane ko tuzi ko ibikorwa nyamukuru biri mu makomine par yo ku rwego rw'igihugu mm, eh, yo ku rwego rw'intara yo mu mm. makomine niho hari ibikorwa byinshi kuko niho hari n'abanwanyi kugera ku mitumba mm, ni ukuvuga mwebwe ingufu muzigiye kuzikomereza mu makomine ego birashoboka kandi cyane rwose nuko turi muri karadiridimba n'akana kaji iwabo turi ko tugaruka ku mubano ubereye mu ntumbero yo gutsimbataza Ah, umubano mwiza mu kwitegurira amatora ya bibiri na mirongo ibiri na gatanu mu banyepolitike mu ntumbero yo kwitabira amatora abereye akaba ari banyetse ko ku murongo alo alo alo we amahoro amahoro medali ni amahoro n'amahoro n'inda twakura eh, si ntago ndiko ndabumva neza baturabire mu buhinga bw'ibyuma ubu uratwumva eh, we ndakumva ndakumva mhm. nimba unyumva n'abari kuri radiyo bari barawumva barabumva sangwa ikaze muri karadiridimba hama mutwidondora sinzi ko abarundi ariko ngira umubano ni mwiza abarundi ari uko dukura eh, ariko ni byiza ni mm. byiza ko mwotwidondora ibisanzwe mm-hmm. ariko ndiko ndabumva nabi na nabi ubu naho nje muranyumva hoho twe turakumva neza ijana kwijana kandi tukumva n'abadukurikirana bariko barakumva eh. n'abangira bavuga ko bari muri muri opozisiyo mugabe eh, ishigikiye ishigikiye umugambi uri ku butegetsi urumva kubera bavuga ko bashyigikiye umugambwe uri ku butegetsi kubera ah. bavuga ko bashyigikiye umugambwe uri ku butegetsi umenga baba umenga abarundi batabiyumvira ko bakoze icyaha kandi ari ibintu bisanzwe hmm. burya abarundi dushoboye gushyira hamwe yego ni rene mm. murakoze cyane eh. Ernest muri muri canada yego ndi otawa murakoze cyane kuri izo ntererano zanyu nizere yuko tuzogenda turarondera abanyepolitike bose uno munsi duhereye kuri apederi ibyo tuzorondera abandi kugira turabe ukuntu koko butsimbatadza amahoro zangorane zakunda kuba imbere y'amatora ntizisubire kuba eka n'umuganga uri ku butegetsi udukundiye nawe tuzohamagara aho ni byiza cyane ni byiza cyane turabashimiye bose muze muratumira abantu nk'abo ariko nawe muri mu mubatumire bose ko nabo nabo turakeneye ibyiyumviro byabo isanganiro ni radio iduhuza twese nta n'umwe twankira nta n'umwe tudaha mikoro kiretse ari wabyishakiye yego mm. murakoze cyane murakoze eh, cyane kandi tubandanye tubandanye twiyubaka twiyubaka mu mahoro murakoze rwose kuri izo ntererano muhaye abarundi bari baradukurikirana mm. umunsi mwiza twese twese arakoze uyu ni Ernest muri iwotawa muri canada reka ubu naho ndabona hari uwundi agiye ku murongo wa lo ego murakoze nashimye intumbero mwahaye ikiganiro murakoze cyane cyane cyane mwamye mukina ni ukuvuga amahoro turayakeneye twese haba hmm. mu bihe by'amatora n'inyuma y'amatora mm-hmm. ni ukuvuga rero jewe nosaye yuko imigambwe yose igihe izoja mu myiyamamazo mm-hmm. yoshira imbere guharanira amahoro hmm. kubera amahoro niyo mpetso iduhetse twese nkongera ntera kamo aba inkumi n'imisore bamwe bita ngo abajene mu gifaransa mm-hmm. niba hari umunyapolitike azoja kubahenda nyamara bazorabe porogaramu azobashikiriza hmm. iyo porogaramu nayo ikaba ariyo izoheya ubuzi ni ukuvuga porogaramu izotuma baronka ubuzi hmm. ibyo nabyo biterwa n'uko uwo mugambi uzoba ushyitse igihugu uzokorohereza abagwizatunga cyangwa n'abanyamahanga hmm. bashaka kuzana imitahe yabo mu burundi namwe bw'abarundi muri hanze iborohereza cyane cyane na twebwe abarundi turi hanze ikatorohereza kugira abafise uburyo ku gutanguza ibikorwa mu burundi hanyuma batanguze hmm. tuvuga nyine ku barundi bari hanze medali wewe ndakudanya tumaze indwi zibiri turi mu gihugu hmm. turi mu bikorwa bitandukanye hmm. muri izo ndwi zibiri nyine twaciye dukura nta kiganiro waduhaye ntiwatugendeye aho twari turi mu bikorwa bitandukanye ntako ntagize narondeye uwatowe ndarondera umudiregiteri generale umuyobozi mukuru wa diaspora ubutumwa ndabufise byose ndabifise ntako ntagize kandi kwisangana isangano murabona ko ari hagati mu gisagara ntako ntagize uracari mu burundi none mu ndwiza nawe tugutumire oya jewe sinagize niwe sinagize jewe ndi hanze ah, oya ntako nagize narabarondeye reka ibyo tubaza kubivuga inyuma y'ikiganiro nabikurikira ku mwanya ku mwanya uvuga ati medali ibi byose arabibona medali ategerezwa kuba kubaturongera ibintu bene ivyo mm, ntako nagize n'ubu ndafise n'ubutumwa nandika bugasomwa mbwo ntibwishurwe burya ndi umwe nanje mu bagerageza kugira koko eh, abarundi bari hanze bagire icyo nabo baterera mu kubaka kino gihugu ntako ntagira mu munota umwe usozera hmm. izo ndongozi zacu zisubire ko kubera byose bica muri kominikasiyo hmm. gushyikira benshi kuba ubutumwa n'ibindi ngira ngo akanya nikabakundira namwe muzoterondera kuko urumva twe ntako tutagira nk'iradiyo ntako tutagira nk'abanyamwuga kugira turabe yuko koko abarundi bose bogira icyo bashikirije hmm. mu kurangiza rero ndagomba mbaze akabazo gatoya y'umutumire mm. no mu yazoza tuzomutanga mugabo ngira ntiyemewe na seni kuko uh, abitojeje bari batanu abigenga babiri eh, ari impamvu atashitse mhm. mugabo butwaraheje turiko turabitegura mu bihumbi 2027 David no kuremesha ko umukandida wacu muzomubona kandi muzomushigikira Mm.